Nakon Davuda, alaihi salam, Benu Israel se udalio od Allahovog puta, izgubio Tevrat, zaboravio mnoge ajete i propise Tevrata. Allah Želešanuhu htjede da obnove svoju vjeru, te im posla poslanika po imenu Uzeir. Allah Želešanuhu naredi Uzeir, alaihi salamu, da ode u pusto i porušeno mjesto. On se začuđeno pitao kako i kome ću biti poslanik u pustom mjestu. Čekao je da vidi kako će sve mogući oživjeti to mjesto. U tom njegovom pitanju nije bilo opiranja Allahovoj odredbi, bilo je to samočuđenje. Allah želešanuhu i njega usmrti i on mrtav bi stotinu godina. U kelladhi marra ala qarijatim vahija havijatun ala urušiha kala enna juhji hadihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mijete amin thumma ba'athe. Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao Kako će Allah oživjeti ove što su pomrli? I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživi. Uzerova duša je uzeta za vrijeme njegovog sna. U nekim predajama se spominje kako je zaspao oslonujuši noge na zid. Kad se probudio, bio je u istom tom položaju. Došao mu je melek u ljudskom obliku i pitao ga koliko je dugo spavao. I zapita, koliko si ostao dan ili dio dana odgovori. Ne, reče on, ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo. A pogledaj magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima. A pogledaj i kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo. Pogledajmo Allahovu moć. Hrana i voda se nisu nimalo promijenili. Uzer se začudi. Kako je moguće se magarac koji je danas bio živ tako promijeni i kosti postane. Pogledao je kako se kosti magarca pomjeraju i sklapaju u oblik magarca. Kosti, damari, krv, meso, koža i dlaka postaju živi magarac. Kad to vidio Uzeir reče فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ I kad njemu bi jasno on povika ja znam da Allah sve može. Pogleda u oživjelo selo i upita ih, znate li vi Uzeira? Znamo, rekoše, umro je prije više od stotinu godina. Ja sam Uzeir. Naravno, ovi to ne prihvatiše. Počeše ga provjeravati i ispitivati. Dovedeše staricu koja je imala više od 120 godina, za koju se kaže da mu je bila majka. Poče im opisivati Uzeira, pogledaše u njega i vidješe na njemu sve te opise. Nakon toga povjerovaše u ono što im je on govorio. Uzer ih poče podučavati te vratu i ljudi se počeše iznova vraćati ovoj vjeri, veličati i slušati ovog Allahovog poslanika. Slavili su ga i veličali toliko da su na kraju za njega rekli da je Allahov sin. Vokalet il jehudu Uzeru nibnullah. Jevreji govore Uzer je Allahov sin. Allah želešanhu ih kazni zbog tih njihovih riječi. Do dana današnjeg židovi ne odustaju od ove svoje zablude. Uzeira smatraju svetim potomkom i nazivaju ga Diban, sveti Uzeir. To je širk koji oni čine i zbog čega su prokleti. Alu Imran. Vremenom se pojavi čestita porodica koja je svoje porijeklo vodila od Ibrahima alaihi salam i Jakuba alaihi salam. Porodica koja je poznata kao Alu Imran. Allah Želešanuhu kaže إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله السميع عليم Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan od drugog, a Allah sve čuje i sve zna. Imran, kojeg Allah Želešanuhu spominje u Kur'anu, je bio potomak Davuda, alaihi salam. Imao je dvije čerke, Merjemu i Ašja'u. Merjemin sin je Isa, alaihi salam, a Ašja'in sin je Jahja, alaihi salam. Merjemina sestra Ašja je bila udata za još jednog Allahovog poslanika, Zekerija, alaihi salam. To je rodbinska veza ove trojice poslanika.